Evo mi polako isprećamo Dhul Hidžet, dočekali naše hađije, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da budu bolji muslimani posle hađa. Jedan od velikih znakova, a samo Allah zna tajne nebesa i zemlje, jeste da vjernik posle svakog ibadeta mora biti bolji. Što bi Allah propisivao ibadete? Da se ljudi pati? Haša lillah, nikako. Znači, ako vjernik posle bilo kojeg ibadeta, a pogotovo posle vrhunskog ibadeta koji se hač zove, naš bi narod kazao valja hač očuvat. To ima svoju težinu. To je peti ima, to je peti islamski šart. Nije džaba na kraju došao. Danas mi imamo hađija koja, koji nisu baš lijep pokazatelj i primjer kako se čuva hađ i kako se čuva islam u globalu. Pa je veliki, poznava, poznava, po, veliki je znak i pokazatelj da ako vidimo čovjeka posle ibadeta, posle hađa, da je ustrajan u islamu, i da je još bolji musliman, još se više sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme drži, to je znak, to nam daje dvije radosti. Prva radost je da je Allah subhanahu wa ta'ala inša Allah tog insana oslobodio od grijeha. Grijesi su braćo teret. Nekada čovjek ponese neki teret i jedva čeka da ga spusti. Nije prirodno da ga nosi ali nema većeg tereta. Jer grijesi su teret na srcu, a srce ne, dozvo, ne dozvoljava ni fizička, ni psihička operećenja. Kažu, ne diraj ga srčani bolesnik, nemoj ga lan prema njemu srčani bolesnik, polako sa njim srčani bolesnik, pa mi imamo 7 milijardi srčani bolesnika. Neki su skroz lešine koje samo dunjalukom hode, čija su srca zapečećena i na njihovim srcima katanci, a šeitan je odnio ključeve i Allah najbolje zna nikad i vratiti neće. A onda je druga kategorija bolesni srca. Ne treba čovjek o sebi govoriti. Iz priloženog se vidi i na njegovom licu i u njegovom govoru u kakvu on kategoriju srčanih bolesnika spada. A malo je oni čiji su čija su srca zdrava, takvi haman hapa nema na dunjalku. En nadiru la hukme lehu, ima pojedinaca i manji skupina, ali oni nisu pravilo. Draga moja braćo, mi za nekoliko dana ulazimo u novu hijđesku 1435. godinu i prvi mjesec koji se zove Muharram. Taj mjesec je upečatljiv po puno stvari, ali mi ćemo ovoga puta spomenuti dva momenta, želeći da na vrijeme upozorimo i sebe i one koji ne znaju i one, i one koji su zbunjeni, a i one koji znaju da ih posjetimo, jer isto tako se u Muharremu mogu mnoge dobre stvari uraditi, jer je gospodar Zulhidžeta, gospodar Muharrama i svi ostali mjeseci, dana i godina, to je naš gospodar. Vi znate, draga moja braćo, da se na ovim prostorima obilježava jedan izbišeni praznik upravo na početku nove hiđanske godine, a to je da se slavi nova godina biva imaju Adamo oni nekakvu novu ludu godinu, izmišljenu, Isa ali sram se nije zimi rodio, jer zimi palmi, svježi nema, datula nema. Pa i to jedan dokaz da su izmislili i rođenje Isa ali sram tu selam i u zabudu poveli mnoge milijarde ljudi koji se u toj ludoj noći ubijaju, slave i nešto iščekivaju. A šta mogu dočekati osim samo zlo? Jer se u toj noći ne traži dobro na takav način. Pa onda naši ljudi vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona mora nekakvu potkovicu imati. Kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, al mar'u ala dini halili, čovjek je na vjeri svog prisnog prijatelja, Pa mi imamo puno prijateljstva prema nevjernicima, iako je to zabranjeno. Divimo se njihovim dostignućima, divimo se njihovim državama, divimo se njihovim ženama i njihovoj nekulturi i njihovom načinu jela i pića i razmišljanja. I onda kako da se imi, co da u toj ludoj noći imi, ako još malo pameti ostalo, ne izgubimo. Pa oni malo bolji, koji neće baš da prodaju svoj din tako jeftino, oni onda, šeitan im je došao s druge strane i kazao, pa imate vi alternativu. Evo imate i vi svoju novu godinu, vi sebi napravite soka i štapića kupite, pošto ovo nije vaka za suho meso i ostalo. Šerbeta ima kestena sada, ima još uvijek zaliha ovoga voća koje se pojelo nije, pa i vi tu noć Ali nije baš tako. Nego će ta noć biti provedena sa ciljem da se mi približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa će u mnogim našim džanijama koje si onako zaključane, osim kad imaju nekakvi izmišljeni ibadeti, onda se dobro na ugriju i oni se svašta dovuče. Pa će u toj noći biti slušanje raznih horova, Ja sam jedne prilike zapasao, ne znajući o kojem se datumu radi, pa sam bio u jednoj džami na Akšamu, a nakon toga sam na drugom mjestu trebao držim predavanje, pa sam vidio ljudi nešto neočekivano. Velik broj došao na Akšam i ima nekakvi moderni mlada koje su isto tako došle. A onda nakon Akšama uđe 19 djevojaka, Ne zna se koja je ljepša i uteknutija i sređenija. Namirisane sa najskupocenijim mirisima. Ne odeše one na minder gore na gorni sprat. Nisu sjedile nama iza leđa, nego odeše u mihra. Tu se postrojiše i zasjednuše tu. Pa ja pitam šta je ovo, kažu, sad će one izvoditi ilahije, kaside, a ostale džematlije će gledati u njihove vratove, i u njihove glasne žice i sve ono što im je Allah dao od ukrasa i to je, kaže, vid približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la kuvata illa billah. La hawla wa la kuvata illa billah. U vreme mušnika, nevjernika, žene su imale svoj ključ, imale su dan. Po noći kada nema mušnika oko Kjabe, one su tada gole tavafile i pjevale tavafimo, ali ovaj proces nikome ne halalimo. Ovo što je neko izmislio da gole moramo kočabe odati, ni mušikama, mušinkinjama nije bilo drago. Imala su neku prirodnost kod sebe. Pa zato sa ovoga mjesta želimo upozoriti vjernike da mi ne smijemo i badete izmišljati. Onaj ko određuje i badete Allah subhanahu wa ta'ala i njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem a mi u čitavoj historiji islama nigdje nismo zabilježili da je neki učenjak, a kamo li neki tabin ili tabi tabin, ili neki ashab, rekao ljudi završava se dug hidže i počinje nova hidžetska godina, to se mora obilježiti da se slučajno zaboravilo ne bi. Nije to bio slučaj. Kako to da su najbolje generacije to mogle? da se ne prisjete tog velikog datuma, pa da se onda mi sjetimo i da mi to uvedemo u praksu. Draga moja braćo, kažu naši velikani, naši učenjaci, Iblis ne spava i to je naše vjerovanje. Pa šta radi? On zavađa ljude i odračaju od Allahova puta. Pa prvo što nudi Iblis je širk. I on najveći broj ljudi koji se pripisiva ovome ummetu. Nažalost, ili je u malom ili u velikom širku. Evo vidimo da je Iblis odradio posao. A mi znamo ko počini veliki širk. La Lahabita anhu makanu ja'melun. Biće im poništeno sve što su radili. Zamisli ti kuću napraviš i nešto od imetka stekneš i sve to lijepo urediš i onda najiđe nekakav helak. Helač naiđe nekakva i to sve odnese, sve moraš iz početka. A život prolazi i vremena se nema. E tako je sa ibadetima. Ti skupljaš ibadete i moliš Allah da ti prihvati te ibadete i onda napraviš u vjeri. Učiniš ono što Allah nikom oprostiti neće. Učineš širka Allahu subhanahu wa ta'ala, izađeš iz dina, Ne samo što si naprio jedan veliki prestup, možda još šanse imaš da se pokaješ. Dok sunce ne dođe sa zapada, ili dok duša ne dođe do ugrlo, ali ti od svojih oni stari dobri dijela nikakve koristi nemaš. Sad kao da si tek islam primio, a život teče i sve manje prilike za sticanje dobrih dijela ti je ostalo. Pa zato Iblis najviše na ovu kartu udara. A onda ako ne spije, a ne uspije sve ljude odvesti u širkijate, onda šta im nudi? Nudi im novotarije. Da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, ovo jedna specijalna caka i blisova. Misleći da si u dobru, misleći da što to što radi, da tu nema nikakva zla, da je to sigurno dobro i Allahu drago. Pa će se prije nekada nevijednik mušik pokajati, nego novotar svoj novotariju ostaviti. Zato što on je zbunjen i kaže, pa nismo se ni u džavi okupili da pijemo, niti da zinalu činimo, niti da Allaha vređamo, mi zikrimo i dove učimo. Kakvog to tu zla ima? E, odgovorio Ibnu Mesud, odgovorio Resul sallallahu alaihi ve selleme, kada je kazao, Men ahdese fi emrina hada, ma lejse minhu fehuvarad. Ko uvede u našu vjeru što nije odvjeri, znači ko bude ibadetio, a tako nije ibadetio Allahu poslanik ali salatu wassalam, onda je to mardud, onda se to odbija i nije kod Allaha subhanahu wa ta'ala prihvaćeno. Zato Ibn Mesud kada je ušao u kufi, našao ljude, kako zikre je Allaha spominju, kaže im, o ljudi, šta to vi radite? Kaže, evo mi zikrimo. Kaže, tako mi Allaha, vi ste jedno od dvoje. Ili ste veliki džahili, ili ste rekli da ste bolji od Allahova poslanika, sallallahu alaihi selleme. Hoće kazati, nije tako propisano da se zikri. Ne trebaju nikakvi kamenčići u džaviji niti treba neko određiva, da sad ovoliko, da te onoliko, ljuljajte se desno i vidite lijevo. Nema za to utemeljenja, to je izmišljanje uvjeri i to Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti. I zato je Ibn Mesud kazao i tebi uvorate pedi'u, slijedite, idite za Allahu i poslanikom, ali salatu wa a nemojte izmišljati. Pa je ovo poruka i nama i drugima, da se čuvamo novotarija, jer je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. I zato je poslanik Ali Salatu Oselam nas ostavio na jasnom putu, to jeste na sunnetu. Jasnoća toga sunneta je kao jasan put čija je jasnoća jasna po noći kao po danu i neće zalutati sa ovoga puta Islama osim onaj koji ima razne bolesti u svome srcu i nije shvatio ljepote Islama. Pa ako šeita ne uspije sa novotarijama, onda je uspio sa velikim grijesima. I mi smo danas ljudi koji svi patimo od velikih grijeha. Ako ne idu veliki grijesi, onda mali ne manjka. Ako i sve to na neki način pokušamo zaustaviti, onda na šeitan zabavi u dozvoljenim stvarima. Da tu budemo musrifi, da tu pretjerujemo, pa ko od nas normalno spava? Ko od nas normalno jede? Ko od nas normalno hodi? Ko od nas normalno pije? Ko od nas normalno govori? Ko od nas normalno razmišlja, za nije poremećaj. Dok čovjek puno pije, dozvoljeno kažemo, mora puno i spavati. Men ekele kefira, šeribe kefira, uanana pavira, uafatahu hajre kefira. Ovo su rekli pjesnici. Ko puno jede, mora puno i piti. Ako puno jede i pije, mora puno spavati. Ako spava, medu mnoga dobra prođu. Mora puno spavati, mnoga dobro prođe. A mi nismo stvoreni da spavamo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mi smo stvoreni da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo i kad drugi spavaju da mi ustajemo je Allaha subhanahu wa ta'ala muhlišina lehu dine dozivamo da Allaha iskreno istinski dozivamo da ga obožavamo i da klanjamo i Allahu dove upućujemo da popravi naše stanje i stanje naših roditelja i bližnjih i čitava ovoga ummeta. Ovo je pojenta našeg dolazka na ovaj svijet. Pa volim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva nas od novotara i od novotarija, da budemo nosioci sunneta i da to zagrizemo kao da smo zagrizli očnjacima i da nikako to ne puštamo. A onda dolazi deseti Muharrem. Mi ćemo ga uz Allahu Tebarekevo ta'ala pomoć kao sunetlije i nosioci ehli sunneta postiti zajedno sa devetim. Jer je poslanik kada je salatu wasalam došao u Medinu kako bilježima muslim i Buhari pa je zatekao tamo židove kao, kako poste deseti Muharrem. Pa su pitali zbog čega poste židovi kažu slave što je Allah subhanahu wa ta'ala spasio Musa od potopa, upotopio Firauna, pa kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, ja sam priči Musa'u od njih, ako doživim sljedeću godinu postiću deveti i deseti Muharrem. Pa evo sunnete da postimo i deveti i deseti Muharrem i tako rade nosioci sunneta. A nosioci bid'ata iz Bišljotina i Tukije, oni će desetog Muharrema se okupiti, okupiti se na Kerbeli okupiti se gdje se god mogu okupiti oni koji lažu da su muslimani i koji ovih dana i u zadnje tri godine javno bez ikakve tukije ruše džamije po šamu, ubijaju nosioce sunneta i najveći im je čejim zaklati nekoga kome ime Abu Bekr ili Omer ili poniziti muslimanku kojoj je Ajša ime. Oni se ismijavaju na račun Allaha Oni se ismijavaju na račun Kur'ana. Oni se ismijavaju na račun Džibrila. Oni se ismijavaju na račun Ebu Bekra i Omera. I čestiti naši majki, pa vi sami zaključite ko sumlja da Kur'an nije potpun, šta je on? Ko psuje Ebu Bekra i Omera, šta je on? Ko kaže da je Džibril pogriješio i ko takve izmišljotine govori, sam je sebi presudio. E oni će desetog Muharrema da se patiti lanaca i sablji, pa će se iskrvariti i svoju krv lizati drugima dati da to ližu, kako bi se prisjetili na Hasana i dozivajući Hasana i Huseina, kao da je Hasan i Husein gospodar koji se treba odazvati i ljudske probleme riješiti. Mi volimo Hasana i volimo Huseina i volimo Aliju radi Allahu ta'ala anhu. To su najbolji među najboljima. Alija je četvrti pravedni halifa i zeta Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, a njegova su djeca, djeca koju je Allah subhanahu wa ta'ala, to jeste Resul sallallahu alaihi ve selleme, pohvalio po svakom dobru. Pa zato Muharrem je pun dinamike i vidjet ćete kako treba da se postave vjednici i kako će se postaviti novotari i oni koji se prodaju da su muslimani. Zato sam htio da u ovoj prvoj hudbi upozorim i sebe i vas – da više ne srljamo i da emotivno islam ne doživljavamo, nego se čvrsto Kur'ana i sunneta držimo i da smatramo muslimanom svakog onoga ko se nije o islamu griješio i ko nije neko dijelo od islama koje je zabrano se uradi, uradio ili ga ohalalio ili neko dijelo koje čini na ovakvu islamu činio pa postao s tim nevjednik, molim Allaha tabareke wa ta'ala da u novoj hijđetskoj godini koja je vjerovatno u ponedeljak na večer, doživimo tu godinu i uđemo kao dobri muslimani, a onda isto tako u tim mjesecima i danima pratimo sezonu za sezonom i trpamo u svoj ahiretski rusar, jer to je jedino što će nam biti od koristi na sudnjeme danu. Je umela jelpa umalu ola benun illa men leta Allahe bi kolbin selim na danu kada neće od koristi biti ono za čim mi žudimo na ovim svjetovima i letimo i trčimo, a to su sinovi i ovaj dunjaluk, nego će biti od koristi onaj koji je donio dobra djela, a dobra djela će biti u srcu. Pa molim Allaha te bareke wa ta'ala da nam primi naša dobra djela i da nas učini do kraja života pravi muslimanima. A kulu qavli hada ostafila li olekom fastavfiruhu, innehu huva gafuru rahim, wa ahiru da'wanan, ilhamdulillahi rabbil alamin, fastavfiruhu, innehu kjana gafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد ميس smo na Hendeku, mi smo eh, pokušavamo vratiti u period kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio napadnut, a napaz, napali su ga ne natovci, ne kinezi, japanci, nego su ga napali tadašnji svi saveznici koji su oko Medine i u njenom okruženju živjeli. Neprijatelji Islama nikada Islam neće ostaviti i neće im biti teško na kraj svijeta da dođu kako bi svjetlo Islama zaustavili. Međutim, ne može se niko protiv Allaha boriti, ne može se niko protiv Meleka boriti, ne može se niko protiv Allahove vojske, a Allahov je vojni šta god Allah hoće. Pa kada kaže mravu da bude vojnikom mora, kada kaže crvu da bude vojnikom mora, kada kaže vatri budi vojnik ona mora, kada kaže vodi budi vojnik ona mora, Kada kaže vjetru budi vojnik, ono mora. Sve pod kontrolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova bitka se zove Gazvetul Ahzab ili Gazvetul Handak. Bitka saveznika ili bitka kopanja Handaka. I jedno i drugo ima svoju težinu. S jedne strane se ujedinili svi saveznici tadašnji da pokušaju nakon svega da utrnu svjetlo u Medini, a s druge strane se zove Gazvetul Hendek zato što muslimani po prvi put kopaju tranšeje. Po prvi put se susreću sa takvim načinom ratovanja i to je zbunilo upravo Kureševiće nevijenike koji su pokusali na vrata Medine. Imali su se čemu i začuditi, po prvi put se susreću sa nekakvim novim vidom ratovanja, a muslimani su takvi, šta god nađu da je dobro, to uzimaju. Znači, u dunjalučkim stvarima nema novotarija. Voziti sa avionom, kamionom, autom, sjediti na stolici, ležati na dobrom kilimu ili, ili, ili, ili dušeku, nije to novotarija. Novotarija je specijalno ono što je vezano za ibadete. Kako se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, a nije novotarija bace krampa. krampa i raditi od svojih ruku živjeti kao što je radio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zato je kazao jedu na ulja khairu mi yadi sufla ova ruka koja je gore bolja je od ove ruke koja je dole jer ova daje i ona je ponosna a ova koja traži ona se često ponižava tako nas uči islam I zato kada god muslimani budu živjeli i njihovi predvodnici od svojih ruku, bit će dobro islamu i bit će prosperitet islama. Ali kada god muslimani budu tražili humanitarnu i pravili o sebe parazite i društvene socijalne slučajeve i njihovi predvodnici samo govorili daj pare, daj pare, daj pare, imat ćemo ovo danas što imamo. A to je veliko rasulo. Ne mogu da malo ne skrenemo teme. Neki sam dan bio onoj lijepoj, prelijepoj džami u rijeci. Tvrđevina, građevina, prelijepa. Sjetio sam se hadisa Rasula sallallahu alaihi ve sellem da će ljudi hodati u džennetu oko jednog lijepog dvorca. I divite se njegovoj građevini i divite se tim lebinama, tim ciglama od zlata i od srebra i od bisera, pa će primijetiti tamo da pali samo jedna cigla. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, ja sam ta cigla biva ovo je pečat te ljepote. Allah je subhanahu wa ta'ala zapečatio poslanstvom slanjem zadnjeg Rasula sallallahu alaihi wa sallam zaista lijepa građevina međutim hladna u svakom smislu riječi hladna nisam osjetio neku veliku dobrodošlicu jer me nije tamo imao koni dočekati tamo osim portira i, i čistačice koja nije prikladno obučena, nikoga više nema. A i na namazima je prosek neki 20 ljudi, a kažu tri mama imaju i već ozbiljne probleme imaju. Valja 5000 maraka samo za struju svake, svakog mjeseca izvojiti. To neće hrvatska vlada. Iako je hrvatska vlada zvančno priznala islam, a to znači ne smiješ nigde ezan javno proučiti. Pa ni na toj džami pitali se ljudi iz Katra, a što ne radi jezan ovde, pa im neko slago kaže ozvučenje nam nije ispravno. A novo ozvučenje, koje vrijedi kažu ako nije Haman do milion. Slučajno se pokvalilo ozvučenje, a Islam priznat u Hrvatskoj, ali se nigdje ne smiješ javno oglasiti Kamo li pored autoputa staviti pa klanjati ili jezan proučiti? E to je kada mi hoćemo samo da imamo napismeno. Mi zalažemo se za suštinu, a ne samo da nam neko kaže vi ste pametni i imate papir napismeno. Draga moja braćo, znači, tijelo sam samo malo skrenem da lijepo imati lijepu džaniju, ali mi zagovaramo suštinu. Resulova sallallahu alijelu srleme džamija, braćo, nije krova imala. Osim, kažu, prvi nekoliko safova je bilo prekriveno palminom granom da ne udara baš u čelo ona medijinska vrućina. To ne znači, evo danas vidimo da to nije novotarija, što su vraća muslimani napravila dobre uslove, jer ovo je tako vrijeme, vrijeme dostignuća, pa nije zabranjeno imati urednu džamiju. Međutim, u poslanikovoj džami se može i zaplakati, i zemzema napiti, i lijepe riječi naći, dok u našim džamijama često te ljudi gledaju kao da si nepoželjan tu, ili se pitaju šta ovaj ovdje hoće, da nije slučajno posla tražni došao, a inako veliku problematiku stvarama imamo. Zato kaže, draga moja braćo, Islam zagovara suštinu, a nije protiv dostignuća, pogotovo u davu dunjaločkom pogledu, to je svakako prihvatljivo. Koristi pouke sa Hendeka, nekoliko poruka i pouka, pa ćemo se tu zaustaviti. Kazali smo prošli put da glavni inicijator, glavni kreator na Dunjalku koji radi protiv islama, to je više postalo poznato i ovom vrapcu na grani, su židovi. I za svakog zla stoje, pa smo rekli prošli put, da su oni otišli u Meku i naši tamo glavešine Mekelija i rekli im, deviše, reste koliko treba para i šta treba da satanemo Medinu i onoga koje u Medini, misleći na Islam, islamna Allahova poslanika, salallahu alihi veselame. I normalno mušici, nevjednici, oni najviše mrze islam, još kad imaju podršku materijalnu, onda se nije plaho klijevalo i odmah se prema Medini krenulo ali su iznenadili ovi potezi muslimana. Kako kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, an džabiri radijallahu ta'ala anhu, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme, al harbu hud'a, rat je varka, pa je kopanje hendeka bila velika varka. Zamislite tolike koljenike koji su tjeli onako silnički, onako, jel tako, na najružniji način, da upadnu s konicama u Medinu. Međutim, mnogi su se izgubili pred tim velikim hendekom i nisu mogli ništa da urade. Nisu mogli ništa da urade. Ovo je odraz čega? Ovo je odraz pravu džemata. Draga moja braćo, znajte dobro da će Allah subhanahu wa ta'ala uvijek pomagati svoj istinu. Neki ljudi često pitaju koliko vas ima. Pa nismo mi partija pa da skupamo glasače. Mi molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da skupljamo iskrene Allahove robove i ne da iskupljamo da navijaju za nekoga, nego da nose istinu i da shvate da je to njihov emanet i da oni moraju da kose da vodu nose treće opcije. Nema! Da znaju da je to emanet i da istinski doživavaju islam kao sreću i ponos i da se zato zalažu i da do kraja sunnet Rasula sallallahu alaihi ve selleme upražnjavaju pa će takav džemat biti potpomognut. I za takav džemaat kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem jedu Allahi ala džemaa. Allahova ruka je sa džematom. Džematom koji hoće istinu. Džematom kojima je došao samo jedan čovjek. Ovo dobro pamet. Mi čujemo jednu vijest i od nas se ukopamo o A došao jedan čovjek i kaže Alledine kale lehumun nasu Inne nasa kad džema'u lekum fahšavuhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل došao im je jedan ashab po jednom rivajetu Hudejba ibn Jeman i načuo šta se priprema šta je sve vidio usput kad se ja vraćao sa Jemanove kad se vraćao iz Jemena i rekao i eno se nevijenici saveznici okupljaju da vas napadnu To jeste da nas napadnu. Niko nije od iskreni i robova rekao, pa ljudi nismo stvarno malo prežestili. Ne treba tako otvoreno doživljavati islam. Znate li vi u kakvom se mi okruženju nalazimo? Mi moramo se malo sakriti u zemlju. Mi moramo Tokiju imati. Naš će Hrvati i Srbi prepuno će pojesti. Mi moramo dobru politiku voditi. To znači dobro lagati, petljati. Nije među ashabima lako bio jeste do duše među munaficima. Kada je Resul sallallahu alaihi ve selleme kopao hendek i udarao sa svojom mubarek rukom kampom, pa zapela jedna stijena, ne može je niko odvaliti. Onda uzima krampa Allaho poslanik alaihi salatu wa salam i kaže bismillah i lomi se onaj kamen sa u džiđuke i kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme Allahu ekbar, uzet ćemo Perziju Udara drugi put i kaže Allahu Ekber, uzet ćemo Vizantiju. Pa se munafici izmakli, oni koji su fi kulubihim malabun, fa zadehum Allahu malaba, u lehum azabun elimu bima kanu ekribun. U njihovima srcima je nevjerovanje i Allah to nevjerovanje povećava i njima je bolna kazna zato što su čito vrijeme lagao da su muslimani. Kažu, maža kala amifa, šta ovo ovaj govori? Šta ovo ovaj obećava? Danas mnogi ljudi, muslimani, ne vjeruju u triumf Islama. Mnogi muslimani ne vjeruju da ćemo mi uzeti Rim, da ćemo uzeti Saudunjaluk, da će Islam ući u svaku kuću. Wallahi to Papa vjeruje. Wallahi to Obama vjeruje. Wallahi to Putin vjeruje. To svi vjeruju osim bolestnih muslimana. I zato pogledajte koliko se trude oni da bi usporili ono što ih čeka, što je u kadru određeno. I zato vidjet ćemo da je jedna od muđiza koje je govorio Resul sallallahu alaihi ve selleme u tom biva pod navodnim znacima nezavidnog stanju. Obećava Perziju i Bezantiju, a svi saveznici napadaju. A munafici kažu šta ovaj kaže, mi nemamo gdje da nuždu obavimo. Pa je stvarno za kratko vrijeme Za kratko vrijeme su muslimani uzeli ove Bizantije. Uzeli ove, da kažemo, civilizacije pod navodnim znacima. I sve što je obećao Resul sallallahu alaihi ve selleme, dobili su da vide svojim očima. I to je dokaz da poslanik alaihi sallatu sallam nije pričao viceve, nego je pričao objavu kojamo se gospodara njegova dostavlja. I zato je odraz pravog džemata da će im Allah Đelešanu dati na vrijeme znak. Evo došao čovjek. Kad su ovi silnici koji samo treniraju snagu i treniraju, znači ubacivaju strah prema djeci i prema ženama, kada su došli u to malo mjesto maoču, nisu javljali. Ali nije trebalo javljati. Dole ljudi ustaju na noći i namaz. Dole su ljudi osjetili da u zimi lovaca pošumi nema plao svaki dan puna šuma nekakvih ljudi. Pa Allah vjernicama uvijek daje znak. A oni su onda govorili kako djeca smrde zubi i smrdi im zusta u tri sata, oni peru svoje djece zube, pa eto, trebali mi oni da to preuzmemo. Jel tako? Pa će Allah subhanahu wa ta'ala, braću, uvijek pravu zajednicu koja je nosio od istine pomagati in tansulullahi surkum voju febbi takadamekum. Ako Allah pomognete, Allah će vas pomoći. A vidimo druge koji sve temelje na materiji i na parama i vas da kukaju ništa nemaju. I zato je, pogledajte, da je bilo kako hoće šije i kako hoće amerikanci i kako hoće rusi braćo koji nisu, znači, žalili ništa u ovom ratu protiv šama i protiv muslimana. Šta su imali tehnike, poslali su tamo. Ali opet vidimo kome Allah pomogao, a kome je odmogao. Ovo je rat čitava svijeta, čak i Saudija se bori protiv muđahida. U šama, ali to ne možete vi nikako razumijeti. I njihov muftija kaže, ne treba omladina da ide tamo. Jeste, uvaženi muftija, treba da idu u Evropu. I trebaju da idu navijati u Brazil. Trebaju da se drogiraju po meke i medine. Ali ne trebaju da ide u džihad. Zašto? Zato što je bio, bio ker neki dan onaj Kerry iz Amerike, baš se zove Kerry, i rekao mufti, ti moraš vetvu da izdaš, jer se u Saudiji, braćo, puno poštije šta će muftija kazati. Zato kaže, Allah će pomoći istinu i ne može istini niko ništa, bez obzira što od istine su malobrojni i nema im. Vjernici, draga moja braća, zbog lijepog mišljenja o Allaha Đalešanu, uvijek se naduju pobjedi. I nikada ne gube nadu. Dok munatici svog straha i koga višluka uvijek paniče i uvijek poraže još na danjalku budu. Allah subhanahu wa ta'ala je dao i kroz bitku na Hendeku mnoge muadžize. Jedna od tih muadžiza, draga moja braćo, da je poslao svog vojnika koji se vjetar zove. Pa su mušnici znači do zuba naoružani i tako objesni i spremni za borbu. Zalili su to dobro mekanskim vinom i dobro se nažestili da jednom za uvijek završe sa muslimanima, u bijeg se dali, samo govorili infiru, infiru, bježi, bježi, bježi, sve ostavljaj. Pobjegli su, a tako su junački do, Mek do Medine došli. Kada Allah subhanahu wa ta'ala ubaci strah i kada strah uđe u srca, onda se ne može ostati stabilan. To je dokaz da se protiv Allaha ne može nikog boriti pa i ovaj hendek u kome se mi nalazimo, i ovaj ahzab koji nas okružuje, ako budemo kako treba i ako budemo iskreni i ispravni, niko nam ništa neće moći nauditi. Mi ćemo pobjednici, bez obzira što smo mala skupina i kao narod, mali narod, koji ne može biti jak u ekonomiji, jer nas nema puno, pa ne možemo i vojnički nešto dati velike udace, jer smo mali, malo broja narodi, ima među nama puno kukavica, ali moramo bar se potruditi da moral nam bude na prvom mjestu, da pobježujemo moralom, Allah subhanahu wa ta'ala ako nas odluči pomoći, ima on svoje vjetrove, ima on svoje vidljive i nevidljive vojske, Allah će nas pomoći, وَكَانَ حَقًا عَلِينَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allahovo je obećanje da će vjernici pomognuti biti.